sana dormado faras homo in pli altruismai. Altruismai agoi, solidarezzo, agado por sociai pli bonigoi, simpla helpemo cae consentemo, estas considerate ciel alt moralei homai qualitoi. Facte, nia mondo besonas tiaen sintenoin. Cio faras homon pli au malpli helpema cae altruisma. Ciu educado, ciu religiae instruoi, ciu la exemploi de aliei homoi, certe multae factoroi influas. La afero estas suffice subjectiva. Medicinistoi decidis eniriti un campon de intereso pro la demando, ciu la nura cerba funcciado povas influi la homan inclinon al altruismo? U sone esploristo dedicis dum iaroi al tiu respondo, cae resumo de iliai concludoi publicigis, antau nelonge en la medicin informa reteio medscape.com. Ilia concludo estas interesa cae pensiga malbona au nesufficia dormado, depende de individuae variagioi, povas malpliigi altruismon au inclinon helpi alian homon. Ci representas causon dis nun ne reconitan. Alivorte, la decido de homoi helpi au ne helpi unul alien povas havi fortan influon de la activezzo de cerbae neurono retoi en la tiel nomatae cerbae por sociae regionoi. Crescis la evidentajoi che malbona dormado malbonigas ne nur la corpan cae psican farton de individuoi, sed ancao la ligon inter homoi. Povas malpliigi la consentemo cae la compatemo. Tioi esploroi faridgis lau tri cefei voioi. La unua estis sorga statistiche controllata demandaro farita al homoi ien post nocto de sana contentiga dormado, ien post nocto sen dormo. La respondoi de homoi en la dua situatio montris che ili estas pli ofte mal altruismai cae mal pli bonvolemai fronte al aliei homoi besonantai helpon. La nombre montris che tiu mal helpemo post misdormado ocasis ne dur relate al neconatei personoi, sed ancao relate al collegoi cae amicoi. Alia studoi usis la modernan metodon de magnet resonanza dinamica bildigo. Montrigis che maldormado ligigis al signifo plena malpliigo de la activezzo en la nerva reto de socia cogno quiu regas la por sociaen condutoen. Sen dormai homoi simple ne interesigis pri helpo al cun homoi. La tria studo estas la plei interesa. Oni analisis la altruisman inclinon de lojantaroi en regionoi kie jus ec funcciis la tiel nomata somera horo. Kiel oniscias, tui post la comenzo de tiu nova periodo, homoi ofte perdas minimume unu horon da dormado. Inter milionoi da personoi en tiui regionoi, dum tiui tavoi, oni trovis che ocasis malpli da donatsoi por sociai helpoi. Ne temas nur pri manco de tempo por fari la donatsoin, sed ja pri manco de inclino. En usone regionoi quie ne estas la somera horo, tiu diferenzo ne ocasis. Tiui curiosai studoi evidentigas la gravetson de dormado por la homa sano, cae ancao por la socia sano.